Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի բարբերական այցերն Արցախ Աստծո հետուխտի վերանորոգման խորհուրդն ունեն։ Առիթն օգտագործելով Սրբազան հոր հետ հանդիպել ենք հերթական այցին եւ զրուցել Աստծո հայրենիքի, սիրո եւ արժանապատվության, պատերազմի, ստեղծված իրավիճակի անորոշության ու անտարբերության, կյանքի ворակի, անբեկանելի կամքի ու վճռականության, արժեքների ու արարչական շնորհի, ինքնաճանաչողության ու ու ինքնաճանաչ առաջնորդության, հայերի որոշակի բարբերականությամբ Արցախ այցերի, հույսի եւ հավատի, հոգու վերականգնման, Քրիստոսով զորացման եւ արժանապատիվ խաղաղության մասին։ Ռաքելական եկեղեցու Տաուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Բակրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը հայ հոգեորականներից Արցախ ամենահաճախ այցելողներից մեկն է եւ խաղաղության եւ մարտական գործողությունների օրերին Սրբազան հայրը բարբերաբար այցելել ու այցելում է Արցախ թեմի հոգեորականների, երիտասարդների, ուխտագնացների ուղեկցությամբ 2020 թվականի պատերազմից հետո նրա այցելությունների առաջմղիչն իրավիճակն արժանապատվորեն հաղթահարելու, հայրենիքի ճանապարհները բանուկ եւ կենսունակ դարձնելու եւ պահելու մասին մտածումներն են։ Պատերազմից հետո կամ այս ընթացքում շատ դժվար է սկզբի շրջանը, բայց այն զգացումն ու մտածումներն էին, որ այս օրերն են, որ մենք պետք է լինենք Արցախում եւ ոչ այլ։ Եվ հետեւաբար այս ընթացքում մենք ուխտ ենք կնքել, որ գոնե ամիսը մեկ անգամ նվազագույնը պիտի փորձենք թե ես անձնապես, թե մեր թեմի ոգևորականներ, թե ընդհանրապես բոլորին քաջալերել, որ Արցախ այցելություն լինի։ Այս պահին այս վարքյանը մեր ձեռքում այդ գործիքն է եւ մենք պետք է լիո լի օգտագործենք դա։ լի եւ ես կոչ եմ անում առիթից օգտվելով հորդորում եմ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցներին ձև չբռնեք, որևէ ձևով ինքնաարթարացման ճանապարհներ չգտնեք եւ ասեք, որ չէ, չեն կարողանում գնալ, մենք չենք ուզում այդ տեսարանները տեսնել, չենք ուզում Շուշիի տակով անցնել, որովհետեւ թուրքերն են այնտեղ նստած, չենք ուզում այսինչը տեսնել, չենք ուզում այն Դրանք պարզապես կեղծ ինքնաարթարացման կերպեր են, ձևեր են։ Ձեր հոգու մեջ գնահատելով ձեր ազնվությունը, ձեր հոգու մեջ հաղթահարեք այդ ամենը եւ եկեք Արցախ։ Եկեք ավելի հաճախ, քան առաջ որևէ կերպով եղել եք, որովհետեւ այսօրը մեր օրը, մեր հրավերն ու կոչը այսօրվա համար է։ Վաղ երբ լայն օրեր են լինելու, հաղթանակի օրերը դարձյալ ուղղորդելու են մեզ, մենք շատ մասնակցելու կարիքը չպետք է ունենանք եւ ոչ էլ օգտվելու այդ բոլորից։ Այսօր մեր մայրը հիվանդը, խոցվածը, վիրավորը եւ մենք պետք է ապակինենք, մենք պետք է բոլոր ունեցածն ու չունեցածը ներդնենք, որպեսզի մեր մոր առողջությունը վերականգնենք ավելիով։ Տավուշի թեմի առաջնորդին ուրախացնում եւ զարմացնում են Արցախի թեմի վերաարտնացման ազդակները։ Աստծո նկատմամբ հույսով ու հավատով տողորված հոգեբանական բազում խնդիրներ հաղթահարող Պարտության սինդրոմից ու բարթույթից հետ սետ է ազատագրվող հայրենիների կամքն ու համառությունը։ Մեզ համար մեծ ուրախություն է տեսնել նաև մեր թեմի կամած կամած վերարտնացող գործունեությունը բոլոր ուղություններով, դա կլինի կրթական ոլորտում, կլինի նույնիսկ սոցիալական կյանքում, վերականգնումի տարբեր հաստատությունների, մեր վանքերի, ընդհանրապես մեր ժողովրդի այս խոցված վիճակում ծառայություն ունենալու եւ մեր նպատակն է ցանկությունն է իր հետ իր կողքին լինելու, ինչ որ թելադրի անելու այն կատարելու եւ միևնույն ժամանակ նաեւ մեր սիրելի ժողովրդի կյանք իրան կտեսնելու եւ իրենք էլ որ զգան մեր բաժնով ու չափով որ միայնակ կռվի կամ պայքարի մեջ չեն եւ հուսահատության եւ անորոշության այս մշուշը վերանա մեր կյանքից, ծրվի մեր կյանքից տեսնում եմ այստեղ մեր ժողովրդին եւ հիանում եմ ուղակի։ Մարդկայնորեն զարմանում եմ, բայց այդ զարմանքից հիացմունքի զարմանքը, որ իրենք կարող են ընտրություն կատարել որևէ տեղում գտնվելու, որևէ ցանկացած վայրում, լավ ու վատ ապրուստ ունենալու, բայց որոշում են կայացրել եւ ընտրել են այստեղ։ Տեսնում եմ գեղեցիկ, գեղեցիկ մարդիկ այդ պատրաստակամության, համառության մեջ, բոլոր առումներով, կարծես կյանքը չի ընդհատվել այստեղ որևէ ժամանակ։ Թեպետ ներսում այդ խոցվածությունը ակնառու է, տարապանքը ակնառու է։ Հատկապես անորոշությունը, անորոշությունը, որ իրենք ճանապարհների իմաստով ի վերջո չգիտեն ինչ է սպասում, բայց այդ անորոշությունն էլ մենք պետք է վերացնենք։ Սրբազանի խորին համոզմամբ կյանքի ամենաանելանելի պահերին մարդու սրտում եւ հոգում կենսատուի հանդեպ հույսը վերազարթունք է բորբոքում, մշուշից հետո արևի շող եւ պայծառություն։ Հույսը չլինի, մենք չենք կարող ապրել ու շարունակել։ Եվ շարունակելն էլ ոչ թե շարունակել, որտեղ դե կյանքը շարունակվում, այլ որակով շարունակել ինչպիսի կյանք ունենալ, սա ամենակարևորն է։ Մենք կարող ենք լծի տակ ծառայի ստրուկի գերուպես ապրել, աչքներս փակած, ականջներս գոցած Արցախցին մեր սիրելի եղբայրներն ու քույրերը անբեկանելի հավատք ունեն, կամք ունեն, վճռականություն ունեն, որոշում կայացնելու մեծագույն գիտակցություն ունեն, եւ ես հավատում եմ, որ դարձյալ մեր կյանքի վերելքը հենց այդ աչքերի ու կյանքի ու հույզերի զգացումների միջից է լինելու, ինչպես այսօր մեր երիտասարդներն են։ Բագրատ Սրբազանի շրջապատից մշտապես անպակաս են երիտասարդները, նրանք, որ անխոտոր պետք է կրեն ու փրկեն արժեքները, նրանք, որոնք Աստծո կողմից ընտրված ազգի ժառանգներն են, նրանք, որոնք շոշափելիորեն զգացել են խաղաղության ենթաշերտերի բազմազանությունը, նրանց, որոնց կյանքի արշալույսին է փոխանցվել Տիրոջ երկյուղը, որն իմաստության սկիզբն է եւ Սրբազանը վստահ է, միայն հիմարները կանարգեն իմաստությունն ու խրատը ինչ արժեքների մեջ ենք ապրում։ Ի վերջո, մեր հայրենիքն է սա թե ոչ։ Ի վերջո, մեզ Աստված շնորհ արել, որ մենք այս ազգի զավակներ լինենք, ով ընտրված ազգը, իր բոլոր թերություններով անդրս թերություններն էլ գալիս են նրանից, որ մենք ինքնաճանաչողություն ունենք։ Ճանաչող, ինքնաճանաչող առաջնորդությունը մեզ անհրաժեշտ։ Չվախեցող ոչ մի բանից։ Ոչ արկածախնդրի, բայց ոչ էլ վախեցող։ Ասել եմ մի առիթով։ Այո, մարդկությունը միշտ ցկտել է խաղաղության մարդը ընդհանրապես։ Բայց ինչ տեսակ խաղաղության։ Ճահիճն էլ է խաղաղ, օվկիանոսն էլ է խաղաղ։ Երբ նայում ես երկու խաղաղությունին, ընտրությունը միանգամից օվկիանոսն է իր գեղեցկության, իր փոթորիկների, իր կենթանական աշխարհի ապրող, ստեղծող, արարող, բայց ճահիճ ինչ խաղաղություն է։ Գորտերի կրկռացող, խեղտող, քայքայող, սպանող Եվ երկրորդը, մենք այո, չենք ուզում որ պատերազմ ունենանք, բայց չենք էլ խուսափելու դրանից։ Խելահեղ են նրանք, ովքեր այո, պատերազմ են ուզում, բայց Երիցս խելահեղ են նրանք, ովքեր ստորացած խաղաղություն են ձգտում։ Եվ այս ամենի վերականգնման գործընթացում եւ մարդու հոգեկան, եւ պետության նաեւ հավատի ներգործությունը, հավատի կարեւորությունը, ուժը ո՞ր մասն է կազմում երկու սյուն ունենք ու արժեք ունենք՝ մեր Աստված եւ մեր հայրենիք։ Մեկը մյուսից է բխում։ Աստծո հավատարմությունը չի կարող պակասը լինել կամ չի կարող մարդուն այլ կերպ դրսևորել հավատարիմ չլինել իր հայրենիքին։ Այն, այն կենսական տարածքին, որը տրված է Աստծո կողմից։ Այս հավատքը անառարկելի ճշմարտություն է։ Հավատքով են մարդիկ սխրանքները գործում։ Հավատքը թե Աստծո հանդեպ այն մեծ զգացումը, որ ես անմահությամբ եմ ապրում եւ ես կոչված կապված է մանմահության եւ հավատքը մեր անելիքների հանդեպ։ Սա չափազանց կարևոր է եւ բարձրագույն արժեք է մեր բոլոր գործողությունները այդտեղից են բխում, երբ մենք կարդում ենք տասնաբանյա պատվիրան օրինակ, երբ ասում են ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Այստեղից է ամեն ինչ բխում։ Բայց նաեւ միաժամանակ ինտենսիվ կերպով մերժվում է եւ հավատը, եւ Աստծո վերաբերյալ ամեն ինչ, եւ սոցցանցերում կհանդիպեք ամենուրեք դրան։ Դա մեր նշանն է, եթե մենք քրիստոնյա ենք ու հավատարմություն ունենք, հալածանքն էլ հետը պիտի լինի։ Հալածանքը մեզ չպիտի տկարացնի, ցավերի մեջ գցի, դարձ դարձնի մեզ խոցված, ընկճված մի անկյուն նետված հակառակը, ես պիտի ուժեղացնի եւ մեր պայքարի ճանապարհը ել ավելի զորացնի։ Սա քրիստոնեայի նշանն է։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հատված Սիրակի իմաստությունից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Սիրակի իմաստությունը գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան worthiների շատություն եւ մի ուրախացիր ամբարիշտ worthiներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով Եթե նրանց մեջ չկա Տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր եւ մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, եւ լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ ամբարիշտ ворթիներ։ Արդարև միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով։ Եվ սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեց իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, Չխնայեց նաև Ղովտի համաքաղաքացիներին, որոնցից զզվեց նրանց ամբաստանության պատճառով։ Չգտած իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, Այսպես վարվեց նաև 600.000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկոս եւ նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի։ Մեղավորն իր հապշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի։ Յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա թե կթաքնվեմ Տիրոջից եւ ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդ չափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, երկինքը Անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա էցելությունից։ Նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից։ Բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների եւ այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի թե ուխտը հերու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, եւ անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը եւ իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը եւ ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից եւ այդ ճշմարտությամբ էին եւ նա արարչագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը եւ կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են եւ ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից եւ դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերցավորին։ Դրանք հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին եւ այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենթանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը եւ բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 18-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհներ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք